باب بیست و ششم عیسی تعلیم دادنی همه این چیزها را به آخر رسانده به شاگردانش گفت چنان که می دانید بعد از دو روز جشنگیری روز پیسه سر می شود آن وقت فرزند انسان به دست دشمنانش تسلیم کرده می شود و او را به صلیب مخکوب می کنند آنگاه در قصر قیافا نام سرور روحانیان سرداران روحانی و پیران قوم جمع آمدند. آنها نقشه کشیدند که با حیله ایسا را دستگیر می کنند و او را به قتل می رسانند. اما قرار کردند که این کارشان را در روزهای عید نکنند چون که خلق شوریش برداشتنش ممکن بود. ایسا آن وقت در دهه بیت هینی در خانه شمعون نام مردی که پیشتر مخاو بود مهمان شد. هنگام خوری به نزد او زنی آمد که در دست یک کوزچه سنگین های پر از عطر قیمتبها داشت وای آن عطر را به سر عیسی شاگردان از این کاری زن به غضب آمده گفتند این چی اصراف است آخر این عطر را به نرخ قیمت فروخته پولش را به کمبغلان تقسیم کردن ممکن بود اما عیسی که از سخنان آنها با خبر بود گفت چرا این زن را تشویش می دهید؟ او برایم کاری کلان کرد کمبغلان همیشه با شما هستند ولی من با شما همیشه نمیمانم این زن عطر را به تنم ریخته مرا به گوراندن تیار کرد خوش براستی به شما میگویم در هر گوشه و کنار دنیا که خوشخبر اعلان کرده می شود کاری کرده این زن را برای بیاد آوردن او نقل خواهند کرد یکی از شاگردان عیسی که یهودای اسقریوت نام داشت نزد سرداران روحانی رفته پرسید اگر عیسی را به شما تسلیم کنم به من چی می دهید؟ آنها به یهودا سی تنگه نقره شمرده دادند از همان لحظه سر کرده یهودا برای تسلیم کردن عیسی فرصت قلعه می جست. روز اولی ایدی فتیر شاگردان عیسی به نزدش آمده پرسیدند дар куҷо мехоҳед ки бароятон дастурхони иди песаҳро тайёр намоем ӯ ба онҳо гуфт ки ба шаҳр назди фалон кас рафта гӯянд устодамон мегӯянд ки вақту соати ӯ наздик омадааст ва ӯ бо мо шогирдонаш дар хонаи шумо иди песаҳро қайд мекунад шогирдон ҳамаи гуфтаҳои исоро иҷро карда хӯроки иди песаҳро тайёр намуданд بگاهی ایسا با دوازده شاگردش سری دستورخان نشست و هنگام تعامخوری گفت براستی به شما میگویم که یکی از شما به من خیانت میکند شاگردانش خیلی غمگین شده پیدرهم هم به پرسیدن آمدند. خداوند مبادا این من نباشم او در جواب گفت کسی که لقمه اش را همراه من به یک کاسه تر میکند به من خیانت میکند. با فرزند انسان آنچه در نوشتجات در بارش نوشته شده است روی می دهد. اما وای بر حال آن کسی که به فرزند انسان خیانت می کند. برای وای بهتر می شود که هرگز به دنیا نآید. یهودای خیانتکار به سخن در آمده گفت مبادا من نباشم استاد. عیسی در جواب گفت خودت همین طور گفتی онҳо хӯрдани хӯрокро давом медоданд ки исо нонро ба даст гирифта шукргӯён баракат талабид баъд онро пора карда ба шогирдонаш тақсим намуду гуфт нонро бигиреду бихӯред ки ин бадани ман аст пас косаро гирифта шукри худо карду онро ба шогирдонаш дода гуфт ҳамаи шумо аз ин коса бинӯшед ин хуни ман аст ки ба он худо бо халқ аҳду паймон мебандад و آن برای بخشیده شدن گناه های آدمان زیادی ریخته می شود. به شما می گویم اکنون من از میوه نوی تاک انگور همراه شما فقط در پادشاهی پدرم خواهم نوشید لیکن تا آن روز هرگز نمی نوشم. سپس آنها خدا را حمد و سناگویان به تپه زیتون روانه شدند. بعد عیسی به شاگردان گفت имшаб аз барои ҳодисае ки бо ман рӯй медиҳад ҳамаи шумо пайравӣ кардани маро бас мекунед чунки дар навиштаҷот пешгӯии худо омадааст чӯпонро мекушам ва гӯсфандони рама пароканда мешаванд аммо вақте ки аз нав зинда мешавам пеш аз он ки шумо ба вилояти ҷалил биравед ман ба он ҷо меравам петрус ба вай эълон карда гуфт агар аз барои ҳодисае ки бо шумо рӯй медиҳад ҳама пайравӣ кардани шуморо бас кунад ҳам ман ҳаргиз ин корро намекунам исо ба ӯ гуфт ба ростӣ ба ту мегӯям худи имшаб ҳанӯз хурӯс ҷеғ назада ту се бор маро ин кор мекунӣ аммо петрус гуфт не ҳатто агар бо шумо мурданам лозим ояд ҳаргиз ин кор намекунам шогирдони дигар низ айнан ҳамин чизро гуфтанд исо ва шогирдонаш ба ҷое рафтанд ки ҷадсамон ном дошт ва ӯ ба онҳо гуфт шумо дар ҳамин ҷо бошед ман онсӯтар рафта дуо мекунам вай ҳамроҳаш петрус ва ду писари забдойро бурд дарду аламаш шиддат меёфт ва ӯ ба онҳо гуфт аз шиддати ғаму ғусса ҷонам ба лаб расидааст ин ҷо бимонед ва ҳамроҳи ман бедор бошед این را گفته عیسی کمی دورتر رفت و خود را روی زمین پرتافته دعا کرد. پدر جانم، اگر علاج باشد، بیگذار این کاسه عذاب از سر من دور شود. لیکن بیگذار نخواستی من، بلکه خواستی تو اجرا شود. بعد او به نزد آن سه شاگردش برگشت دید که آنها خوابیدند. آنگاه به پتروس گفت، چی شما اقلا یک ساعت همراه من بیدار استاده نتوانستید؟ ҳоло бедор бошеду дуо кунед то ки ба васваса наафтед чунки рӯҳатон ба ин тайёр аст аммо табиати инсониятон нотавон бори дигар вай каме дуртар рафта дуо кард падарҷонам агар ғайр аз косаи азобро нӯшидан бароям дигар илоҷе набошад пас бигузор иродаи ту иҷро шавад баъд баргашта омаду онҳоро боз дар хоб дид чунки онҳо ҳатто чашмонашонро кушода наметавонистанд бори сеюм вай онҳоро монда рафту айнан мисли пештара дуо кард сипас назди шогирдонаш баргашта гуфт шумо ҳанӯз хоб рафта дам мегиред ана вақту соати он ҳам расид ки фарзанди инсон ба дасти гунаҳкорон таслим карда мешавад биёед бархезед меравем нигоҳ кунед ана таслимкунандаи ман ҳам наздик омад هنوز او سخنش را تمام نکرده یهودا یکی از دوازده شاگردش همراه یک توده کلان آدمان چوب و شمشیر در دست از جانب سرداران روحانی و پیران قوم رسیده آمد. اینک خیانتکار با آنها پیشکی چنین شرط کرده بود. بیدانید کسی را که بوسیدم همان شخص است که باید دستگیر کنید. یهودا راست پیش عیسی آمده سلام استاد گویان او را بوسید исо ба вай гуфт ҷура мақсадатро иҷро намо он гоҳ он одамон исоро дастгир карда дасту пояшро бастанд ногаҳон яке аз ҳамроҳони исо шамшерашро аз ғилоф кашида ба ғуломи сарвари рӯҳониён ҳамла оварду гӯшашро бурида партофт исо ба вай гуфт шамшератро ба ҷояш гузор чунки ҳар касе ки шамшер ба даст мегирад аз теғи шамшер мемирад ё ба фикрат ман аз падарам мадад талаб карда наметавонам агар талаб кунам вай дарҳол зиёдтар аз дувоздаҳ лашкари фариштагонро мефиристад лекин гуфтаҳои навиштаҷот он гоҳ чӣ хел иҷро мешавад охир гуфта шудааст ки ҳамин тавр бояд рӯй диҳад баъд исо ба он тӯдаи одамон гуфт шумо магар маро роҳзан гумон мебаред ки барои дастгир карданам бо таёқу шамшерҳо омадаед ман ҳар рӯз дар хонаи худо нишаста таълим медодам аммо шумо маро дастгир намекардед вале ҳамаи ин ҳодисаҳо барои он рӯй доданд ки пешгӯиҳои пайғамбарон ки дар навиштаҷот омадаанд иҷро шаванд он вақт ҳамаи шогирдонаш ӯро танҳо монда гурехтанд сипас онҳое ки исоро дастгир карданд ӯро ба назди қаёфҳо сарвари рӯҳониён бурданд در خانه قیافا شریعت دانان و پیران قوم اللکی جمع آمده بودند. پیتروس باشد تا به نزد حولی سروری روحانیان از پی ایسا در مسافه کمی دورتر می آمد. وای به درون حولی در آمده با مقصد انجام کار را دیدن در بین پاسبانان نشست. سرداران روحانی و دیگر همه اعضایان شورا با نیت به قتل رساندن ایسا کوشش کردند که بر ضد او یگان دلیل دروغی را پیدا کنند لیکن هیچ دلیل یافته نمی توانستند گرچه بسیار کسان به پیش برآمده زیدی او تهمت می کردند عاقبت دو کس به پیش قدم مانده گفتند این آدم گفته بود که خانه خدا را ویران کرده آن را در مابین سه روز از نو برپا کرده می تواند. با شنیدن این سخنان سروری روحانیان از جاش برخسته به عیسی گفت ба ин далеле ки туро айбдор мекунанд ягон гапи гуфтанӣ дорӣ вале исо хомӯш буд бори дигар сарвари рӯҳониён ба ӯ гуфт ба худои зинда бигӯ ки ту ҳамон таъин шуда ва писари худо ҳастӣ исо дар ҷавоб ба вай гуфт худатон ҳамин тавр гуфтед аммо ҳаминро ба ҳамаи шумо мегӯям ки минбаъд шумо фарзанди инсонро аз дасти рости худои пурқудрат нишаста و در بالای ابرهای آسمان آمده ایستاده خواهد دید. آنگاه سروری روحانیان لباس تنش را در رانده گفت. او سخنانی کافرانه گفت. دیگر به ما هیچ شاهد لازم هم نیست. شما خودتان حالا سخنانی کافرانه او را شنیدید. پس چی حکم می برارد؟ جزایش مرگ جواب دادن دیگران. بعضی ها بروی ایسا توف کرده او را می زدند баъзеҳо торсакӣ зада мегуфтанд ҳой масеҳ ту пайғамбарӣ кӯ канӣ гӯй чӣ туро кӣ зад петрус дар рӯи ҳавлӣ менишаст ки яке аз канизакон ба наздаш омада гуфт ту ҳам ба исои ҷалилӣ шарик будӣ аммо петрус дар ҳузури ҳама суханони ӯро инкор карда гуфт намефаҳмам ту чӣ мегӯӣ сипас вай аз он ҷо назди дарвозаи ҳавлӣ равона шуд хизматгорзани дигаре низ او را دیده به آدمانی در آنجا ایستاده گفت وای همراه عیسی ناصری بود پتروس باز انکار کرده گفت قسم میخورم که این آدم را نمیشناسم بعد از مدت چند مردانی که در همان جا بودند نزد پتروس آمده گفتند انیق تو هم شریک آنها هستی چون که از لحجت معلوم است ولی پتروس قسم ها خورده گفت من این آدم را نمیشناسم همین لحظه خروز جغ زد و سخنان عیسی به خاطر پتروس آمدند او گفته بود که هنوز خروس جغ نزده وای سه بار شناختن عیسی را انکار میکند پتروس از حولی بیرون برآمده زار زار گریه کرد